Хочу з вами, Денисе Івановичу, порадитися ще раз. Там майже все не відповідає естетичним нормам. Найперше об'єм. Майдан сидів непорушно, сухий, аскетично замкнутий і ворушив на столі пальцями. Отже, я й хотів порадитись. Вам не треба поради нараз перебив майдан. Ви не за тим прийшли. Вечірко увібрав голову в плечі. А за чим же я прийшов? Не знаю, знизав сухими плечима майдан. Якщо хочете щось сказати, кажіть коротко і ясно. У мене немає часу. Вечірка тіпнула від такої директорової прозірливості. А це, коли запитують поради, люблять усі начальники, навіть якщо буркочуть і вичитують. Завтра засідання. Є ще один факт щодо Ірші, тихо сказав вечірко. Який факт? Та тут дуже ви можете не повірити, але. Ірина Ірина Павлівна. Майдан підвівся і вечірко мимовільно відступив на крок. Сілякі подібні факти, котрі з галузі пліткарства, раджу лишити при собі. І більше з таким до мене не заходити. Я збираю не факти, а шукаю істину. Затямте це собі. Коли вечірко зачинив за собою двері, майдан довго крокував по кабінету. В одному місці відстала паркетина, і йому приносили насолоду наступати на неї, втоптувати, хоч вона піднімалася знову. Липкий холод прокочувався по душі на мить відчув себе спільником вечірка, і стало йому прикро та неприємно до краю. І знову все сплилося в тугий вузол. Серцем, душею був на боці Тищенка, вірив йому, обстоював його і не міг обстояти навіть перед собою. Саме за те, що той отако довірився ірші та Ірша ошукував його, ошукував щодня й щомиті. Уявив себе на місці Тищенка і мерзлякувато знизав плечима. Власне, йому було важко уявити себе в подібній ролі. За молодості ревнував люто, здебільшого без будь-якого приводу, з випадкової фрази, позирку, сатанів. З роками те притерлося, пригасло. Якось спіймав себе на думці, що коли б довідався про зраду дружини, то, може, і не розлучився б. Було б важко, було б до болю бридко. Але життя вже добігало краю. Саме оте життя, яке хапаєш серцем. І в ім'я дітей, спокою відійшов би ще на кілька кроків, примирився. Сумно й трохи недобре усміхнувся, пригадавши одного свого знайомого, якого запекло ревнувала дружина. Щоправда, вона мала підстави. І той знайомий усім казав, що був би радий, якби вона сама стрибнула в гречку. Тоді відстала б від нього. Дурна. Знаєш, що не піду від неї. Нащо мені псувати біографію? То вона й ревнує через гроші. І ще раз подумав, як то все може перемінитися з роками. Але Василь і Ірина там таке справжня трагедія. Обоє несамовиті. Він кохає її зараз так, як кохав у день весілля. Що ж воно буде з ним? Чи витримає він цей удар?